piloti aviadilon sen rische. Per simulilo ciu povas flugi. Versaine anca uvi spectis en filmo la teruran strecian situacion de fluganta aviadilo, es piloto subite ne plu capablas zorgi pri zia flugado. Oni isterie vocas por iu savanto, iom capabla piloti aviadilon. Jen bona ocaso por farigi heroo. Au pli simple, vi iam necessos fari trafan impreson al via inepoi per pilota iconoi ca espertoi. Ciu case, indas investi iom da tempo por aciri almenau basa in scioin pri flugado cae practica in sperto in pripilotado de aviadiloi, ec senne liri de la heimo, cae al proximigi al flug havenai cureioi. Pri aerodinamico cae pilotado ni usos la clarigoin de nia carmemora Brasila-Franza samideano Gilbert René Ledon. Chi oni attente rigardas la caitoin qui svebas en iom da vento, cae comprenas cial al schiantoi sur aqua sur tiel facile glitas, oni capablas senti cial al diloi flugas. La caito, same ciel la aloi de aviadiloi, diloi, creas en la movigianta aermaso levo forton, proconata aerodinamica fenomeno. Oni nur besonas taugan profilon de suffice vastai aloi, cae suffice da rapidezzo per elpo de potenza motoro, cae jen la aviadilo ec flugas. En la aero aviadilo movigas tridimensie, lau tri axoi. La verticala axo de iorado quiu donas la horizontalan directon, la longa axo de rulado, quiu permessas la clinadon de unu flanco alla alia, la lauala axo de tangado, lau quiu la aviadilo supreniras cae mal supreniras. Vidu cirilate graficain cae animaciain clarigoin en la suba al crocita filmeto. Do pilotado consistas en la controlado de tiui trimovoi por conservi la tauga in condicio in de flugo. Ili inclusivas ciuin manovroin, kiel ec flugon, alterigion, simplan supreniradon, cae la plei complica in flugain acrobatajoin. Quancam la piloto devas regi la tri jam citita in movoin, la stirilo ce la moderna i aviadiloi resumas ilin je unu cuplita stir colono. Ce pli simpla i aviadiloi, vidu la bildo in en la suba filmeto, oni havas stir stangon, iu spezan balai tenilon, kiu comandas la ruladon kai tangadon cae du pedaloin por iori, tio estas turni, dextren au maldextren. La stir stango suprenirigas, ciam oni tiras gin, cae mal suprenirigas, ciam gi estas pushata. Ciam oni clinas gin dextre, oni clinigas la aviadilon alla dextro, cae simile maldextre la clinado de la turiloi estas necesa dum shangio de directo, tio estas curbigio, por compensi la centrifugan forton, cae conservi la equilibron en la flugo. Tre grava por pilotoi estas la instrumentaro, quiu permessas accompani ciu in movoin de la aviadiloi. En la caiuto de la piloto estas panelo cun ciui necessai instrumentoi. Mi iam regas nun ciu in teoria in sio in por piloti aviadilon. Ni nur besonas practic espertigi. Ne timu, sequu min. Plei malbone vi crashu, sed virtuale. Ni usos interretan simulilon de flugado, quiu nur postulas instaladon en via computilo de la conata programo Google Earth, cae per ciu vi povos flugi ec super via domo. Ie la fino de la suba filmeto vi trovos la instruccioin por instali gin cae au por activigi la simulilon. Ene de la reteiai pagioi trovigas de talai instruccioi en tridec quin lingvoi por piloti la aviadilon, ca nun, helpe de la fresh data esperanta traducilo de Google, vi povas havi basan proximuman traducon al esperanto. Temas prisuffice simpla, sed contentiga computila ludo, cai ec se vi, ciel mimem, tute ne frenesigas por videoludoi, tamen provu gin, cae giu vian tempon.